nešto pred muslimanima govoriti to napomene i želi odatle da počne govoriti jer je to dakle ono što boli svakog muslimana i to je činjenica od koje počinjemo dokazivati potrebu za govorom o nečem. Da se zaključi i shvati da je umet u teškoj situaciji ne treba mnogo pameti. Isto tako, svi smo svjesni da je umet pogodila nedaća i pogađaju nedaće iz dana u dan zbog toga što se umet udaljio od Allahove vjeri. Što se umet, ovaj umet, ovaj najbolji umet udaljio, daleko otišao od Allahove vjere i istine. A onda bi možda trebalo govoriti o tome kako se i zbog čega se umet udaljio od Allahove vjere. I kako se to desilo da danas ljudi u skupinama izlaze iz vjere? Kao što su nekad u skupinama i velikim grupama ulazili u vjeru, danas u skupinama izlaze iz vjere, kako se to dešava i zbog čega se to desilo? Svakako, ono što ću ja večeras reći nije nekakav konačan odgovor, Odgovora vjerovatno ima još i na to se može dodati i oduzeti, ali sigurno najveću zaslugu i najveći neprijatelj ovog umeta trenutno, najveću zaslugu, pod navodnim znacima zaslugu, zato što danas ljudi u skupinama i velikim grupama izlaze izvjere, ima ovaj sekularizam koji se proširio među muslimanima. I najveći krivac je taj sekularizam koji je došao među muslimane nakon komunizma. Komunizma koji je otvoreno napao vjeru. Otvoreno se suprotstavljao vjeri. Otvoreno zabranjivao vjeru. Da bi nakon toga došao sekularizam koji nije kao komunizam brutalan i otvoren u napadu na vjeru. Nego, vjeru kao zvanično priznaje i teoretski se slaže sa tim da bi time se zavarali ljudi da evo nakon tog teškog pritiska komunizma i čelične da tako šitke komunizma došlo je olakšanje. Svi su odahnuli, evo sad slobodno možeš biti musliman i rado su ljudi na taj način prihvatili taj sekularizam, odnosno prihvatili demokratiju. Prihvatili demokratiju. Kad kažem poslije, došla e, poslije komunizma da si došla demokratija. A i jedno i drugo je sekularizam, ali tako? Jer je sekularizam u stvari laicizam, odnosno, kako bi mi rekli, e, laicizam, jel tako, neznabožačko označava, znači, neznabožačku kjafirsku vlast, pravo ime mu je laicizam, a kod nas se to zove džahilijet, jel tako? Jer je laik čovjek se, jel tako? Laicizam znači džahilijet. Prava riječ za, za laicizam je džahilijet. Pa je i komunizam džahilijet, a i demokracija džahilijet, samo drugačiji, pa ali zbog te, dakle, E, zbog tog pristupa i davanja ljudima određenih mogućnosti da ipak izraze do određene mjere do određene mjere svoje vjerovanje ljudi su jedva dočekali to i prihvatili međutim to je upravo najveća zasjeda i upravo su kroz to opet ljudi u grupama izlazili iz vjere i dan danas u velikim skupinama i grupama izlaze iz vjere upravo kroz tu demokratiju. To je, dakle, nekakav e, problem o kojem mi trebamo često govoriti, na koji se trebamo često vraćati, o kojem često trebamo govoriti zato što i oni koji tu demokraciju ne doživljavaju kao veliku opasnost, često o njoj govore i često u nju pozivaju, pa stoga da bi se ublažila ta kob i nesreća koja dolazi od tog čestog govora i pozivanja u demokraciju, naša je obaveza da se tome suprotstavimo na isti način tako što ćemo objašnjavati šta je to u svojoj suštini. Zato je došla ova napomena na samom početku i zato prije nego što smo počeli bilo šta govoriti ovdje, smo podijelili ove papire dakle, na kojima piše nešto, dakle, opet to je samo kratak osvrt na demokraciju i šta demokratija u svojoj suštini znači. Pa oni koji su dobili ovaj papir, nek ga kopiraju i podijeli dalje radi fajde, zato što je ovo što je napisano ovdje u demokraciji napisano još davnih 90. godina, što je dokaz da su davno još ljudi osjetili taj problem i tu prijetnju i o tome pisali i govorili. Danas ko o tome govori, naravno najće na odmah se malo gleda drugačije i etiketira, pa evo vidite, ljudi su još i prije govorili i niko im zbog toga nije nikakvu etiketu zalijepio. Mi kad govorimo o tome moramo onda u svijetu toga, u svijetu ove demokracije koja nas je poklopila, ovog sekularizma, znači ovog džahilijeta koji nas je poklopio, je tako? Moramo da govorimo o sebi, dakle, i o svojoj davi, i o svom usmjerenju, i svojoj orijentaciji, i svojim ciljevima. Sve što radimo treba da ima svoj jasno definisani cilj. Mora imati svoj cilj. Tako i naša dava, za koju se tako skiramo, jel tako, i brinemo, mora imati svoj cilj, jasno definirani cilj. Mora imati svoje ciljeve, jasno definisane ciljeve. Neko će možda reći da je to i previše jasno, ali bez obzira na to, ja ću istaći, znači, šta treba šta bi morao, najglobalniji, najopćenitiji, šta bi morao, najglobalniji, najopćenitiji cilj ove dave da bude. A to je uspostavljanje Allahove vjere, uzdizanje Allahove vjere, upotpunjavanje Allahove vjere. Upotpunjavanje Allahove vjere. A Allahovu vjeru niko od nas ne može upotpuniti pod okriljem ove demokracije. Može li neko upotpuniti od nas ovdje večeras svoje svoju vjeru i svoje praktikovanje vjere i možemo li mi kao cijelina, kao zajednica ovdje, kao jedan džemat sad, upotpuniti svoju vjeru u hladovini, u hladu, u sjenci ove demokracije, ovog džahilijeta, ovog laicizma. Ne možemo, zaista ne možemo. Mi možemo egzistirati kao polovični muslimani i donekle svoju vjeru prakticirati. Možemo, kao što se nepopularno kaže, životinjati tu, egzistirati, opstojati. Ali da ostvarimo svoju vjeru. Onako kako je Allah subhanahu tajna naredio da se ova vjera uzdigne iznad svih ostalih vjera, da bude gornja i da ona vrhuni i da Allahova riječ bude gornja i da se ona ima slušati, to ne možemo ostvariti u okviru, u okviru ove demokracije. U okviru ovog džahilijeta. Kad god kažem demokracije, moram reći džahilijeta zato što je to zaista džahilijet i Neko će reći možda nije vrijeme za isticanje tih glavnih ciljeva i spominjanje i definisanje tako kratko i jasno zbog teške situacije. Ja ću na to da citiram hadis ili dio hadisa, zato što je hadis malo duži, ili da uzmemo samo ono što je najkorisnije za nas, inša Allah, večeras iz tog hadisa, hadis bilježi ima muslim, kaže Amr ibn Abbas, Estulemi radi Allahu an, bio sam u džahilijetu, a vjerovao sam da su ljudi u zavodu. Bio sam u džahilijetu, nije prihvatio islam, a vjerovao sam da su ljudi u zavodu. Pa sam onda čuo da je se pojavio čovjek u Meki koji tvrdi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi i poziva u novu vjeru. Pa sam otišao u Meku i našao sam da je negdje se skriva da je skriven, nije, dakle, u Meki nastupao javno, ali on ipak za njega čuo, pa ga tražio u Meki i našao ga. I kad je ušao kod njega, kaže, ko si ti? Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja sam vjerovjesnik. Kaže, a šta je to vjerovjesnik? Kaže, poslao me Allah. Sačim se te poslao Allah? Kaže, poslao me Allah bisilatil arham. Sa održavanjem rodinskih veza وبكسر الأوثان i da polomimo ove kipove da ih srušimo. وأن يعبد, وأن يعبد الله وحده إذا تسمى الله obožava ولا يشرك به شيئا إذا مسلنيج تراني نسماتا Zatim sam došao. Pa je Amr ibn Abese sa odmah prepoznao krupnu stvar. To sa čim si ti došao, to sa čim te Allah poslao, to je ogromna stvar. Veliki problem. Ti hoćeš da polomiš kipove ovdje oko Zato ti treba mnogo snage i velika vojska. Pa šta ga onda poslije toga pita? A ko je s tobom? Dakle, ti si došao sa tim, ali ko je s tobom? Kako ćeš to uraditi? Kako ćeš to ostvariti? Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, sa mnom je hurrun Sa mnom je jedan slobodan i jedan rob. I kaže Amr ibn Abbas Sulemi radijallahu an, toga dana sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam bio samo Ebu Bekr i Bilal radijallahu anhu. Naravno bio je Ali, bila je Hadidja, ali Ebu Bekr i Bilal radijallahu anhuma od postupnih ljudi koji mogu loviti kipove. Zato je propisno i ispravno da mi večeras istaknemo svoje ciljeve. I da kažemo, cilj naše dave i cilj ove naše vjere je da polomimo kipove. Da ih istiramo iz svojih kuća, iz svojih porodica, iz svog komšiluka, iz svoje mahale, iz svoje ulice, iz svog sela, iz svoje čaršije, grada i iz svoje države. Dalje, kaže Amr Rasulu sallallahu alaihi wa sallam inni muttabi'u. Ja ću te slijediti. Kaže njemu Rasul sallallahu alaihi wa sallam ti to ne možeš sad. Idi svome narodu. Pa kad čuješ da, kad čuješ da sam uspio i da sam na neki način, e, kako bi mi rekli, uspio, jel tako, provalio, onda mi se pridruži. Pa je Amr ibn ibn Abese Sulemi, kada je čuo da je Resul sallallahu alaihi sallam učinio hijđu u Meku i da se okupljaju oko njega njegovi ashabi, muhađiri i ensarije, učinio hijđu i otišao u Medinu. Učinio hijđu i otišao kod poslanika sallallahu alaihi sallam u Medinu. Dakle, treba istaći, mora od početka Resul sallallahu alaihi sallam poziva jasni, jasnijem, jasnom cilju, jasnim stvarima. Čemu? Da se samo Allah obožava, da se sluše svi kipe i polome I to je bila jasna dava. Od samog početka. Od trenutka kad je stanje bio samo jedan rob i jedan slobodan. Zato i mi moramo isticati to. Naš cilj, cilj naše dave je uspostavljanje Allahove vjeri. Upotpunjavanje Allahove vjeri. Uzizanje Allahove riječi. Da Allahova riječ bude gornja. I da ona vrhuni u našim životima i u našoj sredini. I da se Allahova riječ ima poštovati i u džani i na ulici i na svakom drugom mjestu. Zašto? Zato što vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što mi ne možemo upotpuniti svoju vjeru u okrilju ove, ovog džahilijeta. U okrilju ove demokracije. Ne možemo. Zato to, taj kip koji nam smeta, koji se ispriječuje ispred nas, moramo ga slomiti na komadiće i baciti. I uspostaviti Allahovu vjeru. Ali ovo uspostavljanje Allahove vjere nije nekakav, dakle, steham, nešto što je poželjno, nešto što može da se desi i ne mora, nešto čemu mi možemo stremiti i zato raditi, a i ne moramo. Nešto što je lijepo da mi se na tom putu trudimo, ne. To je nešto što nam je važno što i što mora biti vađib ove dave. Što mora biti vađib ove dave. Zato, kad usporedimo cilj, naš cilj uspostavljanja Allahove vjere i vidimo ovo okruženje u kojem se nalazimo, onda vidimo dakle tu veliku veliki raspon, veliki jaz i veliki problem. Veliki problem. Kakav problem? Vidimo tu demokraciju koja nam se ispriječila na putu. I koja nam se priječi svaki dan. Vidimo taj sekularizam koji nas tjera da u jedan dio knjige vjerujemo, a da u drugi ne vjerujemo. Da vjerujemo u Allaha samo onoliko koliko odgovara centrima moći na istoku i zapadu i da se Allahu pokoravamo samo onoliko koliko to neće ugroziti njihov interes. A to mi sebi ne smijemo dozvoliti. Da pristanemo na to i da to prihvatimo. Zašto? Zato što je demokratija kufr. Zato što je demokratija kufr. Zašto? Zato što, malo prije kažem, nam dozvoljava i pušta nas da vjerujemo samo do do određene granice. A onda poslije toga postaje ta stvar zabranjena i štetna. Preko toga. Onaj ko negira i odbije bilo što od Allahove vjere, izašao iz ove vjere. Nevjernik. A sekularisti zna se, hoće da vjeru svedu na prostore džamija. Je tako? Od čitave Allahove planete, zemlje, da Allahova vlast i Allahova vjera bude gornja samo na prostoru ovih uskih džamija. A sav ostali prostor na planeti samo da vladaju neki drugi zakoni koji su oni sebi izmislili, koji njima pašu. A Allah subhanahu wa ta'ala je uspostavio svoje zakone u prirodi, da tako koji je stvorio u svemiru, Allah subhanahu wa ta'ala je odredio svoj kadar, tako? I niko ne može u to da se umiješa. Niko ne može Allahovu sudbinu i kadar da promijeni, tako? Da nešto tu izmijeni. Ne može ništa u Allahovom stvaranju da promijeni. Niko ne može. Koliko god se nekome ne sviđalo što sunce izlazi sa istoka, ne može to ništa koliko god se nekome ne sviđalo što sunce izlazi u toliko i toliko sati, ništa ne može da promijeni. Ono opet neumoljivo kako je Allah naredio, izlazi i zalazi. E tako isto Allah subhanahu odredio i njegova vlast je među nama, odredio zakone među nama koji se moraju ispostaviti i tu pasalo nekome ili ne pasalo, mora se njegova vlast ispoštovati. I niko nema pravo, kao što ne može i nema pravo da se miješa i promijeni u kaderu i u svemiru, tako nema pravo i ne može da se miješa i promijeni u Allahovim propisima i šarijat. U Allahovim propisima i šarijat. Zato je demokratija kao djelomično prihvatanje vjere kufr, pravo vjeru. Pravo ne vjeru. Nevjernici su oni koji se za nju bore, šire je, praktikuje u nju vjeruju, i prihvatili svi. Oni su nevjernici. Ali šta je sa nama koji sad vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim smo ovu demokraciju prihvatili kao realnost i stvarno I sa njom se pomirili. Prihvatili jednostavno kažemo ovo ne može ništa tu. Šta će tako je vrijeme. Prihvatili smo i sa njom živimo i nije, dakle, nismo ostali pobuđeni protiv toga. Nije, ne živi u nama duh i želja i vjerovanje da nam je obaveza da to ne bude tako, da se to promijeni. Nema kod nas nastojanja da se to smakne, promijeni i ukloni. Nego smo to prihvatili i sad je najveća davetska mudrost da se u okviru toga nekako opstane, živi da, tako, da se tu u okviru toga, u okviru te demokracije snađemo. Pa su veliki davetski uspjesi šta? Ako nas se oni smiluju da mi negdje napravimo neku, neki objekat, jel tako? tako? Šta je tu u suštini? Samo ste nam dali malo prostora da egzistiramo. Da ne pokrepamo. Jel tako? Pa smo veliki davetski uspjeh smatramo ako nam pusti da, da na poslu možemo obaviti namaz. Maša Allah, sad napredak. Pa je veliki davetski uspjeh ako otvarimo ovo ili ono, ako otvorimo islamsku banku, ako ovo ono. Nema sumnje da se to uspjeh. I da je to korak naprijed koji će olakšati svijetu da na kraju konta na kraju se zaista opredjeli za Allahu vjeru i, i, i krene putem upotpunjavanja do kraja ove Allahove vjere. Međutim, nije, dakle, to, je, to su sve, to je sve borba još uvijek zašto? Za egzistiranje. To još uvijek nije pobuna, prava pobuna, to još uvijek nije težnja dakle, isticanje onog cilja koji smo malo prije spomenuli. To još uvijek nije ono što smo rekli s početka da je Resul sallallahu alaihi sallam odmah rekao Sad čim je Allah poslao da polomim kipove. Sa lomljenjem kipova. Satim je Allah poslao. E tako isto, dakle i ova stvar mora ostati u nama. I moramo ostati pobunjeni protiv ovog džahilijeta. Mora ostati, mora pobunjenici protiv ovog džahilijeta i boriti se protiv njega. I da kod nas ostane namjera i želja i čežnja za rušenjem tog džahilijeta. I uspostavljanjem Allahove vjere i šerijeta. Allahove vjere i šerijeta. Dakle, ovaj sekularizam, ova demokracija i ovaj džahilijet, on se proširio na taj način među muslimanima i zahvatio čitav islamski umet. Na taj način što ljudi nisu prepoznali u njemu neprijatelja i nisu u, u toj demokratiji ljudi prepoznali šta, ride i odmetništvo i otpadništvo od islama. Nisu prepoznali u tome ride odmetništvo i otpadništvo od islama. Zato ga prihvatili. Kao što ni ljudi u Nuhovom narodu nisu veličanje onih dobrih ljudi prepoznali kao širk i otpadništvo i izlazak iz Allahove vjere. Nisu ga prepoznali, inače ne bi ga prihvatili, jel tako? Nego su mislili, hajde, eto, veličanje, davanje počasti tim dobrim ljudima. Kao što ljudi, nakon Ibrahima a.s. i nakon Ismaila a.s kad im je Amr ibn Luhaj donio Hubela u Meku, nisu prepoznali u tome širk. I nisu u tome prepoznali odmetništvo i otpadništvo vjere Ibrahimova a.s. Oni su i dalje govorili, mi smo na čistoj vjeri Ibrahimova. A Hubel, pa to je samo, vidi, slijepo. Amr ibn Luhaj, on je bio veliki, ugledan čovjek kod nas. Mi smo ga u svemu slušali i on nam donio. Je tako? I nisi mogao ubijediti da oni više ne slijede Ibrahima a.s. da su učinili riddet i otpadništvo od te čiste vjere Ibrahimovi. Tako se dogodilo i ovom Da u grupama, dakle, zapadaju u ovaj džahilijet, a da ne osjećaju da su napustili dio vjere. Veliki dio vjere. Ostavili ga i učinili na taj način riddet i otpadništvo. Nisu ljudi u tome prepoznali ridet i otpadništvo. Zašto? Zato što je poziv u ovu demokraciju došao na sinovima našim, na njihovim jezicima, na njihovim jezicima, na onima u koje ljudi već prije imaju povjerenje. I zbog tog povjerenja od prije i ugleda od prije su to prihvatili i odazivaju. I odazivaju. A Huzeyfe radijallahu an prenosi hadis od Rasula sallallahu alaihi sallam gdje ga je pitao o musibetima koji će se desiti u ovom umetu. Pa kad je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao da će doći zlo poslije tog dobra, koje je zlo? Kaže duatun ala advabi džahennem. Pozivači na vratima džahennema. Pozivači na vratima džahennema. Pojavit će se u ovom umetu. Men eđabahum ilaiha kadefuhu fiha kojim se odazove, bacit će ga, crmoglavit će ga u džehennem. Pa kad je pitao Hudejfa radijallahu an, Rasula alaihi opiši kaže, oni su od naše kože i govore našim jezikom. I govore našim jezikom. Zato se ovo tako lako proširilo, proširilo među muslimanima. Dakle, bilo ko ko odbaci stvar koja je poznata i utvrđena od, da je od vjere, da je od Allahove vjere, odbaci je i negira bilo, makar to bila neka sićučna stvar od ove vjere, ali je poznata i utvrđena i prihvaćena da je od vjere, zna se da je od Allahove vjere, odbaci je time učinio, time učinio riddet i otpadništvo od Allahove vjere. A Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se njemu subhanahu wa ta'ala potpuno pokorimo. Ja ejuhel ladina amanu udhulu fi silmi kafe. O uđite u islam potpuno. Potpuno se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da mu se mi pokoravamo djelimično ili sa pola snage. Ne, nego da mu se potpuno pokorimo. A onda nakon toga volate sebi okutovati šeitan. I ne slijedite stope šeitanske. Šta? Sve mimo potpune pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala je slijedjenje sa šeitanskih stopa to bi ba'dil veliki wa se, bi viva. Zar vjerujete jedan dio knjige, a u drugi ne vjeruje Vi znate tu priču sa židovima. Bilo im je zabranjeno da se bore jedni protiv drugih. Bilo im je zabranjeno da se bore jedni protiv drugih i jedni druge iz svojih kuća. Ali kad su se posvađali i sklopili jedni savez sa jednim arapskim plemenima, a drugi savez sa drugim arapskim plemenima, i između sebe onda zaratovali, i kad su pali u roblje jedni drugima, kad su zarobljavali židov jedni drugi, a bilo im je to zabranjeno da ratuju uopšte jedni protiv drugih. Ali su sad zaratovali ipak, pogriješili. Pa su zarobili jedni drugi. Onda su rekli, e sad ćemo ih otkupiti. Daćemo im da se otkupi. Uzet ćemo od njih i metak da se otkupi. Što? To je po Teuratu. Maša. Sad vjerujete u Teuratu. A u Tevratu vam je zabranjeno da uopšte rasijete prije toga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Efe tu'minune bi ba'd ili kitabi o bi ba'd. Zar vjerujete u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerujete? Ne vjerujete u dio knjige gdje ne smijete nikako ratovat jedni protiv drugih. A sad kad imate zarobljenike, maša Allah po Tevratu kako je propis da se okupi. E to je to. To se nama danas događa vjerujemo, hoćemo da povjerujemo danas malo u jedan dio knjige, a sutra kad nam kad nas ta knjiga optereti nečim što se nama čini poteško ili nas na neki način dovodi u situaciji da ćemo se morati posvađati i u sukob doći sa opasnim neprijateljima, onda može i drugačije. A šta Allah subhanahu wa ta'ala prijeti? Čime prijeti kad se ovako postupa? Čime prijeti? Fema A šta je kazna za onoga ko to od vas uradi? Illa hizim. Osim poniženja. Šta će drugo zadesiti onoga ko tako postupi? U jedan dio knjige vjeruje, u drugi ne vjeri. osim hizim. Poniženje. Propad. I pogledajte šta je ovaj umet zadesio. Šta je zadesilo ovaj umet? Jel i zbog čeg drugog, osim zbog toga što hoćemo malo da budemo muslimani, a malo da budemo i nešto drugo. Allah subhanahu ta'ala daje i njegove riječi se stvaraju, Moraju se Ako je rekao, zar vjerujete u jedan dio knjiga, u drugi ne vjerujete, i sad će drugo zadesiti onoga ako to bude uradio od vas, osim hizb, hajati Dunija? na Dunjaluku u jevmel kijameti yuraduna ila ešedil azab, a na sudnjem danu će biti vraćeni, dakle, zadesit će i još teža i veća patnja. Ali evo i na dunjalu. I pogledaj, ostvaruju se Allahove riječ. Šta je drugo, i zbog čega je drugo ovaj umet zahvatila, zahvatila ovakva nedaća, osim ako nije zbog, zbog ovoga. ovoga. Kogod prihvati demokraciju? on je odbacio dio vjere. Kogod prihvati demokraciju i povjeruje u nju, tako, on mora odbaciti dio Allahove vjere, a to je kuf i ridet. To je kuf i ridet. zato Zato što to potpuno suprotno njegovim riječima la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allaha. To je sasvim suprotno njegovim riječima la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Na početku smo spomenuli da je Allah subhanahu wa ta'ala sve sebi podčinio. I sve je u njegovoj vlasti. Sve je u njegovoj vlasti. وَسَحَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ Podčinio je vama, on Allah, dakle noć i dan, كيسون سين والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات بأمره إذ يزدت فتشننا نيقو ناربي إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون يعقلون زي سوتما إما دوكا زازا لودة كوي رزوما إما يو رزوميو الله سبحانه وتعالى سفارة سهوشة ونما أبسلوت نواس والله خلق كل دابة من مع الله يسفكو životinju, sve stvorio od vode. Faminhum men jemši ala batni. Koga hoće učinio da hoda na stomaku, na svom trbuhu da hoda. Faminhum men jemši ala rizmein. A od njih ima koji hodaju na dvije noge, وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ A ima i koji hodaju na četiri, je tako? Wallahu yahluku ma ješa, Allah stvara šta hoće. Allah stvara šta hoće. Ako hoće da stvori da neko puže, će. I ne može se tome suprotstaviti. Nakon što ga je Allah stvorio da puže, ne kustani i ne ako može. Ne, nego ostaće da puže, kako je Allah stvorio. Koga je stvorio da hoda na četiri, hodaće na četiri. Koga na dvije, hodaće na dvije. Wallahu jahluku maje ša, Allah stvara šta hoće. Allah stvara šta hoće. Njegova je vlast. Inna Allaha ala kuli še'in kadir. Allah je svemoćan. Allah je svemoćan. Tako je Allah, tako je Allah, kao što je stvorio što je htio i postavio zakone u, u tom svom stvaranju kakve je on htio i odredio te zakone onako kako je on htio i odredio sudbinu i propisao mjeru svakoj stvari koji je stvorio, onako kako je on htio, i niko na to ne može da utiče. Tako je isto stvorio čovjeka i rekao, وَنَا خَلَكْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ Nisam ni džine ni ljude stvorio osim da mi i vade čine. Samo zato su ljudi stvoreni. Samo zato ih je Allah stvorio. Kome bilo pravo, kome krivo. Ne može niko to promijeniti. I ni na kakav način na to utjecati. Allah je zato ljude stvorio. Radi čega da, ga, da, mu, da mu čine, da mu se pokoravaju. U tefsirima koji nam se prenose od da im naredi, da im naređuje. Allah subhanahu je stvorio čovjeka da mu naređuje i zabranje. Eto, zato ga stvorio. Kome je pravo, kome je krivo. To je svrha stvaranja i to ne može niko, niko promijeniti. To ne može niko promijeniti. Zašto? Zato što ja Allah subhanahu wa ta'ala ezan, ezan. Da završim ja ovu rečenicu Zato što je Allah subhanahu wa i ostalo sve što je stvorio sebi počinio. Sebi počinio i sve je se njemu predalo. Sve je njemu islam učinilo. Kad kažemo predalo mu se, sve mu je islam učinilo. Pa Allah subhanahu wa postavlja pitanje onima koji se bune protiv ovoga i hoće nešto drugo, efe gajra din illahi Zar neku drugu vjeru mimo Allahove oni hoće? Volahu esleme men fi semavati wal A njemu je Islam učinilo, njemu se predalo sve što je na nebesima i na zemlji tawa'an, dobrovoljno, evo kerahan, ili mimo svoje volje. Ili prisilno. Au kerahan wa ilaihi i svi njemu vraćaj. Svi će se njemu vratiti. Svi će se njemu vratiti. Niko ne može neku drugu vjeru htjeti osim one koji je Allah odredio, kome je sve islam učinilo, kome se sve predalo. I naređeno je svim ovim ljudima da mu se predaju. Prouče je znam Dakle, došli smo do, do toga da je Allah subhanahu wa ta'ala sve sve počinio i da ljudi nemaju pravo osim da se Allah subhanahu wa ta'ala pokori došli smo do toga da zaključimo da je propisivanje zakona, uspostavljanje zakona od posebnosti unuhijeta, božanstvenosti Allaha subhanahu wa ta'ala i da je to od dakle njegovo isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala on je ovaj svijet stvorio i u njemu zakone uspostavio. Tako je i ove ljude stvorio. I njima zakone uspostavio. I njima zakone uspostavio. To je posebnosti, dakle posebnosti, posebnih prava, isključivih prava Allaha, Allaha uzvišenog, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što on uzvišteni kaže, Ala lahul halku wal amr, njemu pripada stvaranje. Nikome drugom, niko ne može stati u tome da učestvuje. Wal amr, i naređivanje. Pa i u ne može niko sa učestvovati. Kao što ne može niko sa njim učestvovati i parirati mu, u stvaranju ne može niko ni u naređivanju, spostavljanju zakona. Walillahi mulku samavati wal ardi Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji i onome što je između nebesa i zemlje. Svugdje je I na zemlji. I među nama. Allahovi su zakoni. Njemu to pripada. Kakav je onda njegov, njegova vlast ako se ljudi odmetnu i okrenu i sebi daju za pravo da sami sebi zakone propisuju i sprovode. Em lehum šuraka šera'u lehum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Zar oni imaju neke druge šuraka, neke druge saučesnike, učesnike sa Allahom da im propisuju od vjere ono što Allah nije dozvolio. Ima li još neko to uz Allaha? Imaju li to ljudi još nekoga uz Allaha da im propisuje ono što Allah ta'ala u vjeri nije dozvolio? Mnogi će reći ovi koji ne sude i ne obraćaju se na Allahove zakone i nisu im Allahovi zakoni bitni, Neko će reći, pa oni ipak izgovaraju la ilaha illallah, da tako klanjaju i tako imaju nešto od islama, ima nešto hajra tu, mi se sa tim slažemo. U svakoj novotariji ima nekog hajra. tako? Ali to nije, nije dakle, opravdanje da je ta novotarija izmišljena stvar propisana i dozvoljena. Tako isto, ima nekog hajra, međutim, nema onog kajra koji Allah subhanahu wa ta'ala hoće da bude. Da ga bude. Nema onog hajra koji nam Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam bude. Nema tog hajra. Nema tog propisanog hajra. I Allah subhanahu wa ta'ala govori o tim. O tim takvim. Koji se nekad odazivaju, a nekad neće da se odazovu. Isto tako kaže. Je kulune. وَيَكُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ I govore, šta govore? Vjerujemo u Allaha i vjerovjesnika. وَأَطَعْنَا I pokoravamo se. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيكُمْ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ A zatim se skupina od njih, otkre, od njih okrene. Okrene se skupina. Kako se okrene? Okrene se od... Zatim, nakon što su rekli vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se, okrene okrene se i šta je sa njima? Vama ulajke, vama ulajke bil mu'mini. Nisu to vjernici. Džaba im što kažu, la ilaha illallah. Džaba im što kažu, vjerujemo u Allaha. I vjerujemo u Rasula sallallahu alaihi sallam. I ne samo da kažu la ilaha illallah, kažu ašhedu la أشهد أن ne samo to nego, ašhedu anna وأشهد أن i to kažu. إتو billahi wa بالله وبالرسول ali se nakon toga okrenu. Kad se okrenu, ba'da zalike wa maulajke bil mu'mini. Nisu to vjernici. Ako se nakon toga opet okrenu, nisu to vjernici. Kao što nisu bili ni vjernici židovi, kad su došli kod Resula sallallahu alaihi sallam i od njega traže presudu. Od Resula sallallahu alaihi sallam traže presudu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةِ فيها حكم الله kako da od sebe traže presudu, a oni imaju tevrat u kojem je Allahu zakon. Kako to sad? Da od sebe traže presuda, a imaju tevrat u kojem je Allahov zakon. Pa Allah subhanahu ta'ala isto na kraju za njih kaže وَمَا أُلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Nisu to vjerni. Zašto? Zato što su došli kod Rasula sallallahu alaihi sallam zato što im nije pasao propis u Tevratu. Nije im odgovarao mestima. E tako će biti sa svakim vama ulajke bil mu'minin, nisu to vjernici ko šta uradi. Kad mu ne paše Allahov zakon i propis, traži neko drugo rješenje. I pokušava da ga izbjegne. Pokušava da kad bude kad budu pozvani da im se presudi, da im Allah presudi i poslanik sallallahu da im presudi da Allahovom šarijatu presudi, okrenu se. A kad bi znali, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا ako bude njihov, ako bi znali da, da oni imaju pravo da na njihovu korist i u njihovu korist biti presuđena, šta? Je tu ili ih modahim. Dolazi ponivno dolazi. Da se presuđe. A kad neće biti, kad znaju da i neće pasati Allahov hukm, onda se okreću. Onda se okreću i Allah subhanahu wa iza jedne i za druge kaže vama u lajke bil mu'minin, nisu to koji ne traže Allahu hukma, ne, ne traže Allahu presudu i ne budu sa njom zadovoljni. Zato ćete vidjeti da je ovo traženje suda i suđenje i zadovoljstvo sa Allahovim sudom, traženje presuđivanja od stvari koje zadiru u temelje ove vjere. Ovo traženje suda, zadovoljstvo sa sudom, prihvatanje tog suda, zadire u temelje ove vjere. U srž Naših vjerovanja. Kako? Zadire u sva tri nivoa tevhida. Zadire u sva tri nivoa tevhida. Koja su to tri nivoa tevhida? koja su tri vrste tevhida, da tako kažemo, uluhije, rububije i esmao sifat. Zadir je uluhije. Kako? Kaže Jusuf a.s. svojim u, koji, sa dvojci koji su sa u, u zatvoru. Kaže njima Jusuf a.s. ما تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم vi, oboža, vi ne obožavate ništa drugo osim obična imena koje ste izmislili vi i vaši rod, vaši presti, jel tako? Ma ta'budun. Ibadet vi činite, samo tako. Znači ovo je ibadet, šta je ovo? Ibadet. To je ibadet. A nakon toga, inil hukmu illa lillah. A hukm, vlast, presuda, pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidi kako poslije govora o ibadetu. Vi samo obožavate imena, a vlast pripada Allahu. Šta je ovo? Znači da je hukm od ibadeta. Da je hukm od ibadeta. I ne samo to, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu. I naredio je da nikog ne obožavate mimo njega. Opet, i poslije toga, kad konstatuje da vlast pripada samo Allahu, kaže poslije toga i naredio je da samo njega obožava. Šta to znači? Da samo njemu vlast priznate, da samo njemu hukm priznate. Hukm. Da samo Allah subhanahu wa ta'ala hukm priznate. I vi znate u tefsirima ajeta i ahbarahum wa min uzeli su svoje monahe i sveštenike za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Adi ibn Hatim je došao kod Rasula sallallahu alaihi sallam čuo to i kaže nisu ih uzeli za gospodare kaže Rasul sallallahu alaihi sallam zar nije kada vam nešto ohalale smatrate to halalom kad vam nešto zabrane smatrate to haramom zabranjeno je e, to je kaže to je to što su ih uzeli za, za gospodara znači to je od gospodarenja propisivanje, naređivanje, zabranjivanje, odobravanje, pohvaljivanje. To je pravi, dakle, ibadet, gospodaranje, a prihvatanje toga je pravi ibadet. Onaj ko to čini, propisuje, zabranjuje, je gospodar, jel tako? A onaj ko to prihvata, on se pokorava i čini ibadet. Zatim je povezano sa tevhidom kojim? Rububijetom.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 Njemu pripada stvaranje, kader, on određuje kader, ali njemu pripada i šta? I šerijat. Da on propisuje šerijat. Njemu pripada i to, i zakon. وَرَبُّكَ يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. Ma kana lahumul khira. Oni nemaju prava izbora. Oni ne mogu odabirati. Tvoj gospodar stvaraju i Oni nemaju pravo izbora. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Uzvišen je i slavljen on. Visoko iznad onoga u čemu mu oni širk čine. U čemu mu širk čine? U tome što daju nekome da što priznaje nekome drugom da ima pravo da bira. Da bira. Šta to znači ovdje da bira? Da propisti određenje hoće, neće, da, tako, da namješta, ne. Allah stvara i odabira. A oni nemaju pravo da biraju. Zatim, povezano sa tevhidom, esma o sifat. Najljepših Allahovih imena i uzvišenih, savršenih svojstava. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala sebe u svojoj plementoj knjizi naziva da je on El Hakem. El Hakem pa naziva sebe da je hakim, pa naziva sebe da je hakim. Pa tako? Sva savršena imena, najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva Allaha subhanahu upućuju na ovo o čemu mi govorimo, po svojim značenjima, je tako? Po svojim značenjima. Pa Allah subhanahu kaže, e gajra Allahi hakemen, Zar nekog drugog mimo Allaha trebam ja da biram i uzmem za hakema, za sudiju? Zar nekog drugog? mimo Allaha da uzmem za studiju. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفسرا on vam je knjigu objavio. Zatim, ذلكم حكم الله يحكم بينكم. Allah, to vam je Allahov hukm i propis, on među vama sudi. Sudi, والله عليم حكيم On je sveznajući i hakim. Mudri, ali što ovdje mudri hakim? Zato što on mudro propisuje te zakone i odredi. I on je mudro među ova prosudio. Hakim. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da je on hajrul hakimin, najbolji sudija, najbolji vladar i da je on Jel tako? Ahkemul hakimin. Opet isto značenje otprilike. Šta? Najbolji sudija, najbolji, najbolji vladar. Pa je sa te strane ovo priznavanje i pokoravanje Allah subhanahu u njegovom sudu i njegovim propisima ulazi u suštinu i srž sva tri nivoa tevhida ili sva tri svijet, sva tri, sve tri vrste tevhida. Ulazi u to. Ulazi u suštinu imana. Vraćanje na Allahov zakon i traženje Allahove presude ulazi u suštinu imana, u srž imana, bit imana. I iman se neće ostvariti dok se to ne ostvari. Ja i halladina amen. Allaha u Rasul. pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku sallallahu alaihi wa ulil amri minkum i vašim vođama fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul ako se oko nečega raziđete sa kim je ovo moguće sa vođama se raziđete jel tako ne može Allahu i poslanik sallallahu alaihi sallam nema raziđete nego samo se pokoravaju wa ulil amri minkum A vođama isto tako. I vođama, ali ako se sa njima raziđete i između sebe se raziđete, faruduhu ila Allahi wa Rasul. Vratite onda tu Allahu, znači Allahove knjizi. I njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve dok je bio živ, a nakon njega njegov sunnetu i šerijatu koji je ostao iza njega. In kuntum sa tu'minuna billah, ako vjerujete vi u Allaha. Vol mi al-akhir. I sudnji dan. Pa šta je ovdje? Ako vjerujete u Allaha, onda Sud vratite, nekom presudi Allah, Allahova knjiga, nekom presudi Rasul sallallahu alaihi sallam, sunet Rasula sallallahu alaihi sallam. I na kraju, i na kraju, da se ne odulji, znači brojni su ajeti, ali ovaj fela u rabbike, dakle isto u suri Nisa, nakon nekoliko ajeta, nakon nekoliko ajeta, tako mi tvoga gospodara la minune, hatta ju hakimuke fima šeđerovine. Neće vjerovat, neće niko vjerovat i ne može tvrditi da vjeruje dok se ne budu uzimali za studiju svog između sebe. Dok se ne budu uzimali za studiju svog između sebe. A nakon njegove smrti Rasula sallallahu alaihi sallam šta? Šarijat njegov i sunnet njegov ne budu uzimali za studiju za studiju između sebe. Neće vjerovati. Allah subhanahu wa ta'ala se kune da neće vjerovati sve dotle. I ne samo to, nije dovoljno da samo formalno prihvate sud Resula sallallahu i da mu se pokori. Nego, re, nego Allah subhanahu dalje podučava nas. Dokad još neće vjerovati. Nije samo da prihvate, presudio i gotovo. Prihvatili presudu. Ne. Summe la A zatim ne nađu. Znači ne nađu nimalo. Ne nađu nimalo u svojim prstima, tako, u svojim dušama, harađa mimma qadajt, neugodnosti zbog onoga što si presurio. Tvoji te slima i dok se potpuno, potpuno ne pokaju. Dok se potpuno ne pokaju. Tvoju selnimu te slima i dok se potpuno ne pokore. Dok se potpuno ne pokore. Allah subhanahu wa ta'ala sekune znači ne, samo da se nema vjere dok se ne prihvati Allahov sud formalno, nego nema vjere sve dok se to sa zadovoljstvom ne prihvati. I dok se ljudi potpuno, potpuno Allah subhanahu wa ta'ala ne pokore i ovaj ajet upućuje na to da je ovo prihvatanje suda Allahovog zapravo od srži Islama. Srži Islama i pokornost. Dakle, srž imana, to je srž Islama i pokornost. To je srž Islama i pokornost. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ Ko je bolje vjeruje od onoga ko se pokori, da tako, preda svoje lice Allahu subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi, brojni drugi ajeti da se upućuju na to da je to suština ove vjere وَمَنْ يَبْتَ يَزْغَيْرَ Islam دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ ko bude drugu neku vjeru osim imeo Islama, a vjera Islam, dakle ne svodi se samo na namaz, nego se svodi i na, i na bračno pravo i na sve druge oblasti šerijatskog prava. To je sve vjera Islam. Ko neko drugo bude vjeru tražio, neće biti od njega primljena. Neće biti od njega primljena. To je suština dva šehadeta koja mi izgovaramo i na kojih ulazimo u ovu Od srži, znači ulazi u srž ova dva šehadeta koje mi izgovaramo. Šta? Ova pokornost i prihvatanje Allahovog suda. Prihvatanje Allahovog suda. Jer kad kažemo nema drugog Boga osim Allaha, šta tu u stvari? Nikoga drugog ne prihvatamo za božanstvo i nikome drugome se ne pokoravamo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo njega prihvata. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah i svjedočim da je Muhammed Rasul sallallahu alejhi ve Allahu rob i poslanik šta to podrazumijeva? Šta to podrazumijeva? Pokornost njemu. Pokornost njemu. To ne podrazumijeva da mi njemu odsjevamo koju pjesmicu tako da ga se sjetimo ponekad da koji salavat na njega donesemo. Ne. صلى الله عليه وسلم ne to podrazumijeva pokornost njemu do kraja pokornost Rasulu sallallahu alaihi wasallam وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا što vam da poslanik sallallahu alaihi wasallam uzmite što vam zabrani ostavite ostavite pokornost من يطيع الرسول فقد أطاع الله ko se pokori Rasulu vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam pokorio se i Allahu subhanahu wa ta'ala time وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Nijednog vjerovjesnika nismo poslali osim da mu se pokorava da bude njemu pokornost uz Allahovu, uz Allahovu dozvolu. Zato zato od Ibn Abasa Abasa radijallahu an odnosno od Abasa radijallahu an se prenosi hadith gdje kaže on zaqa ta'mal imani man radije billahi rabban wa bil islami dinen wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam rasulem. Osjetio je ili osjetit će slast imana ko, ko bude zadovoljan sa Allahom gospodarom i sa Islamom vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam poslanikom. Ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam kao poslanikom. Šta ovo zadovoljstvo sa njim podrazumijeva? Sa Allahom, sa njegovom vjerom i sa njegovim poslanikom. Šta podrazumijeva ako ne podrazumijeva na prvom mjestu prihvatanje njegovih zakona? I onoga što je on naredio i onoga što je on zabranio. I pokoravanje u tome što je on naredio i ostavljanje onoga što je on zabranio. Šta će drugo podrazumijevati? Šta će drugo podrazumijeva? od Sejid ibn سعد ibn Abi Waqas radi Allahu an prenosi se hadis da je rekao uh, sallallahu alaihi wa sallam ko čuje mujezin, mujezina, muezina a onda kaže ašhedan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا zadovoljan sam sa Allahom kao svojim gospodarom wa bi Muhammedin rasulan i sa Muhammedom kao njegovim sa Muhammedom kao poslanikom sallallahu alaihi wa sallam bil islami dinan i sa islamom kao vjerom zadovoljan sam nakon što čuje jedan kaže sve ovo gufir lahu zembu budu mu oprošteni njegovi grije zbog čega? zbog veličine njegove potvrde koju potvrđuje i svjedoči e, zadovoljan sa Allahom može li biti zadovoljan sa Allahom onaj ko nešto u jednom dijelu se pokori Allaha u drugom, neće. Ili nema namjeru. Ili nema namjeru da se bori da se uspostavi totalna pokornost Allahu subhanahu Da nastoji i da teži. Ne ostaje iznutra pobudjen protiv nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne miri se sa ovim masovnim odmetništvom i prkotom Allahu subhanahu wa ta'ala. Gdje god se okrene. Ne miri i ne prihvata ga. Ostaje pobunjen protiv toga i ostaje u njem žarka želja da to ne bude tako. Da se uspostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Šta bi značilo to zadovoljstvo? Ako nije potpuna predanost. Ako nije prihvatanje Allaha i ljubav prema Allahu i da voli Allaha više nego išta drugo na ovom svijetu, da voli Rasula sallallahu alaihi sallam više nego išta drugo na ovom svijetu. I da mu Rasul sallallahu alaihi sallam budi preći, bude preći od samog njega. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je en nebiju evla bil mu'minina min anfusih. Da je nebi, vjerovjesnik, preći vjernicima od samih njih. Wa azvađuhum mehatom. A njegove žene su njihove Šta bi drugo značilo ako nije ta potpuna predanost? Dakle, zato neće se prepustiti nikakvoj svojoj strasti. Nikome drugom se neće prepustiti i pokoriti. I da smo bilo kakvu prednost nad Allahovim emrom i naređenjem. Nad Resulom sallallahu alaihi wa njegovim sunnetom. nad onim što je Resul sallallahu alaihi praktikovao i čemu je, čemu je pozivao. Ništa neće, ništa neće, dakle, od toga dati da bude iznad ovog njegovog zadovoljstva odnosno iznad tog značenja koje on izražava kad kaže raditu billahi rabban. Zadovoljan sam sa Allahom, svojim gospodarom. Onaj ko to kaže, a nakon toga se sudi kod nekog drugog i traži, ugađa sebi i priklanja se nekome drugom i zaštitu traži kod nekog drugog i utoči se, traži kod nekog drugog i pomoć, traži od nekog drugog i misli da će uspjeti i steći ponos i dostojanstvo i vratiti ovom omnetu ponos i dostojanstvo preko nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jer istinu rekao ako kaže raditu billahi nije istinu rekao. Slagao je. Nije istinu rekao. I ovo je ono što što se o čemu dakle moramo razmišljati, čemu se moramo vratiti. Ne smijemo biti od onih koji su se pomirili sa realnošću i, i koji su ostali poraženi pred ovom bolnom realnošću. Ostali poraženi i onda umjesto da ostanu pobunjeni i da se i dalje bore za uspostavljanje Allahove vjere, sad traže načina samo kako da egzistiraju u okviru ovog, ovog zahilijeta koji nas je potrošio. Šta to znači kako da egzistiraju? Ne smeta da mi idemo korak po korak i da trenutno kažemo evo sad ćemo ovako egzistirati, ali moraju se poznavati naše ciljeve i I do kraja ići za, na, ostvarivanju tih ciljeva. ka ostvarivanju tih ciljeva. Ako budemo tražili političke partije za koje ćemo glasati, da bi što duže egzistirali na, na taj način ovdje, onda je to zavrlo. Onda je to sigurno zavrlo. Koja nam neće pomoći, nego će nam odvoći. Nego će nam odvoći. I nećemo mi nikoga prevariti, osim same sebe. Nećemo mi nikoga nadmudriti, osim same sebe. Na, zato što ćemo sami na kraju povjerovati da to tako treba i da mi tu treba samo da egzistiramo. Dokažite nam da je Resul sallallahu alaihi sallam u Mekiji se borio na bilo kakav način da tamo egzistira. U toj Mekiji kakva je takva Da je Resul sallallahu alaihi sallam Meku ikada prihvatio takvu kakva ona je. Jel se ikad pomirio sa Mekom takva kakva ona je? Je li ikad prihvatio? Nikad. Nikad je nije prihvatio takvu kakva ona je. Nikad. Uvijek je ostao pobunjen. Moraju se polomiti kipu. Sa tim sam ja poslan. I nije prihvatio Meku dok to nije bilo. Zato mi ne prihvatamo Sarajevo tako kako je. I ne smijemo ga prihvatiti. Sve dok ne bude onako kako treba Nema snalaženja preživljavanja ovdje nekako. Ne. Nego ne prihvatamo ga i ostajemo pobunjeni i bunimo se i radimo sve dok ne bude onako kako treba biti pa ćemo ga onda prihvatiti. I onda se sa njim pomiriti. Tek onda ćemo se sa njim pomiriti. I sa njim i sa drugim. Sve do sad ostajemo pobunjeni i nezadovoljni. Dižemo svoj glas i tražimo uspostavljanje Allahove vjeri i da Allahova riječ bude govorna. Sve do Nikada Rasul sallallahu alaihi wasallam nije tražio načina kako da egzistira u Da bi ostao tu, a na račun vjere. Da prešuti nešto od onoga što mi je objavljeno. A na račun vjere. Da ostane tu, da se nekako životari, a da se prešuti nešto od onoga što mi je objavljeno. Ne. Ali je bilo teških situacija. Je tako? Bilo je teških situacija. I kod nas mora biti teških situacija. Pa je bilo situacija u početku nisu smjeli otići kod Kaabe da klanjaju. Kod Allahove kuće nisu smjeli otići da klanjaju. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam, iako se radi o Kjabi, klanjao u u kući Arkam. Radi Allahan. Klanjao u njegovoj kući. Dok nisu smogli snage da odu tamo, pa da tamo klanjaju kako treba. Kod Kjava. Iako je Kjava daleko, je tako, najodabranije mjesto, daleko odabranije svi ostali mjesta na Dunjavu. Tako, upravo za ibadu. Ali kad nisu mogli, mogu su na drugom mjestu. A nije otišao tamo kod kave pa da se nagodi sa Korešijama o nečem. Nije. Nije to uradio. Ostao je do kraja protiv onoga na čemu su oni i pozivaju ih do kraja da se toga ostave i okane i pozivaju ih do kraja mi objašnjavao uvijek šta je to u put. E tako trebamo imati. Nikad to ne smijemo prihvatiti, do kraja moramo ostati pobunjeni protiv toga i do kraja moramo uvijek pozivati ljude da se toga ostane. Dok ne bude kako treba, nema prihvatanja i pomirenja. Nema pomirenja dok to ne bude kako treba. Dok ne bude kako treba. Situacija je, dakle, teška. Ako ne možemo, ako ne možemo negdje onda, ili ne možemo do kraja nešto, onda možemo na drugom mjestu, ili možemo povući i osmisliti određene poteze koji će nam omogućiti da se skoncentrišemo da shvatimo ovu vjeru bolje i da onda ostvarujemo korak po korak ovaj, ovaj Uspostavljanje Allahove vjere. I da sva naša dava bude usmjerena u, usmjerana ka tome. Uspostavljanje Allahove vjere. I Allahovog šarijata. Glavni zadatak. Uspostavljanje Allahu šarijata. Mi moramo da se interesimo za ovu vjeru. Mi moramo za nju da se žrtvujemo. Uspostavljanje Allahove vjeri ne može doći uz lijepe čofre. I masno. Kako smo uvijek večeras imali. I uvijek lagodno. Ne može. Zapravo ne može nikad doći lagodno. Nego uvijek Allahova vjera je Allahova blagodat. I ona je skupa i za nju se ima žrtvovat mnogo. Mora se za nju mnogo žrtvovat. Da bi se ona ostvarila. I pogledajte, nije ovo neka neki hobi kojim se ti možeš baviti jedno, jedan sat sedmično. I kad se nečim baviš jedan sat sedmično, hoćeš li u tome postići neke zabilježene rezultate? Ako se nekim sportom baviš jedan sat sedmično, hoćeš biti zabilježeni sportista u tome, a? Neće te niko primijetiti u mahali da se uopšte time baviš. Je tako? Dakle, ne postižu se tako rezultati. Ne postižu se rezultati sa pola snage. Ne postižu, se rezultati uspu. Evo, mi smo večeras došli ovdje jedno sat, sat i po da se malo šerijetimo ovdje, da budemo da poštujemo ovdje šerijetski propis. I onda opet svak svojoj kući pola i pola, a? I tamo i vam. Hoće na taj način postići nešto? Ne. Hoće li se postići na način da zahtjeve vjere i šarijeta smatramo krupnim ili da smatramo da je to bilo za neku generaciju prije nas, pa da to na, nas ne tiče. Allah subhanahu wa ta'ala, ako je tražio od generacija prije nas, da žrtvuju svoje imetke, svo svoje vrijeme, svoje imetke, sve svoje intelektualne i fizičke i sve druge potencijale da ulože i potroše na Allahovom putu. I tek onda im dao od svog reketa i blagodati. I podario im ponos njihove vjeri i uspostavljanje vjeri. I upotpunjavanje njihove vjeri nakon toga. Zar očekujemo da nama dadne, a da mi to ne uložimo? Da niti ikada učinimo hijđru, da niti ikada ostavimo imetak, da niti ikada ostavimo porodicu, da niti ikada se izložimo opasnosti da izgubimo glavu, da niti ikada jednom se okrenemo svo svoje vrijeme i sav svoj život okrenemo davi, a da Allah dadne da, da sve prosvati. Neće to desiti. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se žrtvujemo. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se žrtvujemo. Da tražimo pravi put. Da tražimo prava rješenja. Ona neće doći sama preko televizije. Samo upališ televiziju, hop, evo ga, daj, ja sjedi, maša Allah, sve ti ukuće sa ekrana. Ne. Neće to nikad tako desiti. Allah subhanahu wa ta'ala nas je zadužio da tragamo, istražujemo. Kao što je Amr ibn Abbasat, Sulami bio u džahilijetu i samo čuo tamo neki se pojavio poziva u istinu. Odmah ću tražio, jel tako? Nije se pomirio dok ga nije pronašao i raspitao kakva je to istina u koju on poziva. Šta je to? Nije on sjedio tamo gdje jest i kaže, ma ja imam uzr. Ja nisam zadužen za to. Ja ne znam, jer nisam čuo. Čuo sam, ali to je daleko od mene, morao sam otići daleko. Nije razmišljao o tome da li će imati izgovor pred Allahom subhanahu wa ta'ala ili neće. Nije. Nego ga živo interesovalo šta je to prava vjera Ta je prava istinska vjera. Živo ga interesovalo. I traži i ulagao trud na tom putu. I tako su ljudi ulagali trud. I tražili Rasula sallallahu alaihi sallam. I išli za njim. I činili hijđru. Ostavljali i mjeske i porodice. Rastajali se. Sa najmilijim domovinama. Ja tako? Svojim kućama rodnim topracima i pragovima sve su ostavljali i išli za Resulom sallallahu alaihi Žrtvovali. Tako je i danas sa tom vjerom. Tako je i danas za tom vjerom. Sa tom vjerom. Hoćeš da sačuvaš svoju vjeru. Hoćeš da je naučiš. Hoćeš da spoznaš pravu istinu. Moraš ustati. Tragat, tražiti. Ostaviti prag, Ostaviti kuću. Sam se posvetiti ovoj vjeri i ovoj dan. Sam, ne s pola snage, niti sa 90%, sve. Pa će onda Allah subhanahu wa ta'ala dati bereket daleko viši nego što si mogao učiniti. Nego što svoje mogućnosti. Pa će Allah onda dati bereket daleko i rezultate daleko veće nego što ti takav slavašan i ja što smo uopšte mogli ikada učiniti svojom snagom i svojom inteligencijom. Ali kad mi založimo sve i budemo iskreni u tome, Allah subhanahu wa nije pokara. I njemu ne trebaju bilo kakvi ljudi da uzdižu ovu vjeru. Neće on počastiti time bilo koga, nego samo one iskrene. Samo iskreni. One polovične ne. Sve dok ne postanu iskreni. Sve dok ne postanu iskreni. Dok se ne pokaju i ne postanu iskreni. Zato nek ovo bude moj skromni doprinos ka rasvjetljavanju ove naše ove naše realnosti i stvarnosti u kojoj se nalazimo i nek ovo bude moj skromni doprinos za kojeg Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ga ukabuli i da mi ne bude bačeno lice da bude iskreno ime njegovo subhanahu wa ta'ala ka osvješćivanju osvješćivanju naše omladine, koja, primjećujemo svi, se gubi u ovim vremenima, gubi se u ovim vremenima, pa, pa misli, da će se uspjeti u ovoj davi i da se Allahova vjera može uspostaviti odricanjem i ostavljanjem Allahove vjere. A ostavljanje vjere za račun vjere nije nikakav račun. Podvuci sa veri nula ostavljanje dave za račun dave, dakle ostavljanje da se govori istina, da se prešuti istina, radi čega radi mudrosti i dave, je čista nula. Ostavi davu radi dave, nula. Ostavi neke propise vjere, radi čega? Bagi radi vjere. Kako to ostavljaš vjeru radi vjere? To je opet kad se vjeruje sve nula. A tako? Zato mora naš menheć? Naš put, naš cilje mora biti jasno, ali naš put mora biti jasno predstavljen. I ne može se smatrati da se to može postići ovako i onako. Pravi put je jasan. Znate što znači prava u geometriji? Prava u geometriji, vi ovdje svi to bolje od znate, ali ja sam ovdje ovaj, za govornicu pa Najkraća linija i najkraći put između dvije tačke, jel tako? Zato se pravi put zove pravi put. U arapskom jeziku siratul mustaqim. Mustaqime u arabskom jeziku je prava. Mustaqim, ovaj put je mustaqim. Nemoj zaobilazni pute, to ste za dalji pute. Pravi je najkraći. Pravi je najkraći i jedini. I nema nigdje dvije prave i da su oba dvije prave i tri. Između dvije tačke i dvije prave. Evo, samo jedna. Ta najkraća, nema drugi. To je pravi put. I nema to, to se ne postiže preko džahilijeta. To se ne postiže preko demokracije. To se ne postiže ni preko institucija koje su sastavni dio ovog džahilijetskog sistema. Kad kažem džahilijetskog, znači sekularističkog, tako? laicističku. Nema preko tih institucija, se ne postiže to. To može biti ako se zamisli kao, ne znam, nekakav privremen korak za konsolidovanje redova i tako dalje. Ali da to bude strategija, da se zato žrtvuju propisi i dava i da se zbog toga šuti, ne može. O čemu govorim? O ovim našim udruženjima građana. To je sve nastalo u sjeni ovog taguta. O tako? O čemu govori? O partijama radi. O čemu govori? O islamskoj zajednici. Ona nije ništa drugo do sastavni dio ovog demokratskog sistema i onog prijašnjeg sistema i svakog sistema i ona dio. O tako? Na kraju krajeva samo postojanje islamske zajednice kao institucije ovakve kakva ona jest ukazuje na poniženje muslimana i i, i, i propast vjeri ovdje. Jer nije osnovana sve dok je ovdje vladala vjera i Allahova riječ i Nego je osnovana onda kad je nestalo odavde filateta i rasulo se sve i došli kauri pa je osnova. Evo je vam se odat da budete malo muslimani. I vi budete malo muslimani, evo. Imate. Da tako. Tavo direkciju za ovako. Da tako. To ne može biti naša strategija i to ne, može, ne mogu biti naši ciljevi. To možda da se toleriše, možda da se toleriše kao strateški korak ili jedna faza. Ali da to na kraju postane nešto za što se treba boriti i preko čega treba da se bori i da samo za sebe postane cilj, to je zaista zabluda. Kao i ova naša udruženja građana ako postanu samo za sebe Obzirom da sam ja još prije završio, da tako, a ovo je u nastavku bilo onako malo komentarisanje. Molim Allah subhanahu wa da vas nagradi za vaš sabor i strpljenje. Molim vas subhanahu wa da mi oprosti ono što sam pogriješio, promašio. Ono što sam pogodio od Allaha je ono što sam pogriješio od mene i od šeitana. Molim Allah subhanahu wa oprosti Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svoju vjeru i njene nosioce. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne ovu da'u ovu beričitnu da'u da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše srce, da nam naoruža hrabrošću, da učvrsti naša srca hrabrošću i odlučnošću, da učvrsti naša srca mržnjom prema kufru i kafirima da učvrsti naša srca ljubavlju prema mu'minima i prema imanu i dobrim dijelima molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omili iman i dobra djela a da nam omrzne kufr i nevjerstvo i loša djela molim ga subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne da pomogne dužnicima da vrate dugove, da poželi naše neoženjene. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i pomogne i počasti da budemo od onih na čijim rukama će kufr i nevjerstvo doživiti slom i pod čijim rukama će doživjeti poniženje, pod čijim rukama će njegova kićma biti zdrobljena. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam se knjili obace tvojom milošću, da nam seva kupiše i da ovo naše druženje vidimo na sudnjem danu od svojih dobrih djela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih, da nas sačuva od džehennema i obrazuje džendasan i svoje svog obilja i svoje milosti. وجهي وفي الظهر أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر أحقا أن رأس المرء يجعل لعبة تجري أحقا حقا أن عينيه تقلع دون ما أمري أحقا أن رأس المرء يجعل لعابة تجري أحقا أن عينيه تقلع دون ما أمري أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر